telephone。 no day, no hands decay. Nothing left but twisted cogs, broken graduated I can't live in a tin and can't food as well. I told them. I told them you can't. I know. They all Maybe that's just it. And they know things just change all the time. No, it's because I don't know all that stuff. Sometimes I are acting for something else. If I ever did like chopped up all the advice, I could never I all this stuff. I don't like that. I don't like that. So where does all the penalty? let it fly. Where do I go? Ah, listen, Marcus will fly with them. ah, I I look just like again. Ah, Ah, I Where did I leave that? Where did I leave should Ah, should I have knocked the gas man? I should not have killed the gas man. Ah, i

sleeping on dying volcanoes, running around on slogan feelings, just to end, to get the words of who could help you. El foc de la petroquímica és com el sol, tot ho consumeix. Swash the goat, some stumpy goat, repellent, some stumpy goats. diguem, no? I amb els cotxes engegats, a més, perquè amb els llums encesos no es, que es és la bateria, no? I en sec, bum, s'encenen els llums i ve un home. Eh, què estan haciendo aquí? i naltros vestits amb aquella manera, jo que dius, ara ja l'hem cagat aquí, es crida la policia, jo què sé, no? Diu, nada, nada, que estamos haciendo una película. Diu, vale, pues les dejo las luces encendidas, que así quedan mejor. I el tio marxa. I, i hòstia, estamos haciendo una película, tio, ja em diràs. Tienes garanties de que estaves fent alguna I aquest, bueno, aquest perquè no ha arribat a parlar perquè han marxat, però igual també li dius el mateix i diu, va, vale, yeah. fantàstic. I així feu propaganda. Aquí les empreses més bèsties que hi ha en tot el complex, eh, eh, Repsol, Bas, la Dau, no? Deuen ser les tres més potents. La Dau està en terme de Reus, és l'única que hi ha. Uh mhm. -huh. Les altres... La BAF és la que han passat tota l'estona per dalt. Vale. Han sortit de la carretera i allò era BAF, ja. I aquesta no sé quina és, aquesta que està aquí. La Resol és que és la refineria. És la que hi ha eh, ah, a, l'altra banda, sí. hi ha alguna al Moret, però molt poques de petroquímiques. Estan aquí baix. Hi ha poc moviment, no? Aquí, que no és cosa de No, no és el d'abans, això. Em sembla que... Com allà. Ja no puc. O sí que podia. Crec que està a recta, eh? És que allò és nou, no? tio i és lleuger, apreciat. Tu vols anar cap allà, No, no, volia entrar sola. Hòstia, però es veu molt mort, no? És que no estàs encara. Saps doncs encara no arribo. I ell va tirar per aquí, doncs. Jo només he Let me have food table first, and you can have the rest. Then he said, oh, I'll have to have a Weetabix with it. It's not much. There wasn't enough there. Funny about that much. And he gets hungry, you know. al·lèrgies i diabetis. Quan es va establir la, la clínica? Els... Podrien ser... Sí, els 60, finals dels 60. I un cel vermell. De nit. Tot bé, mira, mira, mira. Sí, això deu ser vapor d'aigua, però ets una ai, un consum d'aigua molt bèstia, que això no ho explica mai ningú. D'aigua, a més a més, de pou, bona. Que això s'ha descobert aquests dies amb la de Barcelona, que, bueno, que, que se'ls està demanant que en aquests temps passin a, a consumir aigua no potable. Però ara és aigua de pou. La fem servir per refrigerar... Sí necessiten ells per refrigerar tot això, tot el procés aquest químic. I ara per ara és la màxima indústria que hi ha aquí. Sí. Abans de la química? Abans de la química hi havia alguna de tèxtil als Reus, els derivats de, de la, de del camp, doncs l'alcohol la, de vi, mm, i tot el que derivava de, l'avellana, la viram, pollastres, ous, ag ag indústria agro, però clar, no són els animals, no sé com es diu. No sé si hi havia alguna més així típic, si hi havia cederes a Reus i a Tarragona no hi havia indústria, a que no hi havia res. Eh? així com importants, eh? No em sona que hi hagués algú més. Què més hi havia? Eh? Com a indústria? Una altra cosa, No, Home, si hi havia fàbriques, jo, crec que no tant. He treballat en una fàbrica de... de, de plàstic mitgeres, però era abans d'això, quan vaig néixer jo, abans que naixés. Sí que hi havia fàbrica, però una gran fàbrica... Inicialment, quan, quan es van ubicar aquí, també es van ubicar que hi havia més. I pensaves exactament això, contra d'ella? No, no, no, als anys 60, plena època, plena època és plena època franquista. Això eren pocs, 食過咩？冇收工啦，冇收嘛，冇料咩，冇到到，冇嘢冇咯，冇有啊，冇呀啦，冇啊嘛，冇路呢啲，冇辦過，冇路冇一個，冇路冇單個，冇冇冇冇愛啦，冇安啦，冇安冇安定啊，冇辦冇冇路，冇到。 bocola, tola, tole, tole, bol, bol, bol, bol, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo,

Madrid. Oh, my God. ¿Os acordáis de la conversación que mantuvimos eh, hace no mucho cuando ganó Carlos Estrella el 27 de julio pasado? Decíamos que poquita representación española en los Campos Elíseos de París. No podemos ver a la Thank you.